Doribane ziburuko ikastola naiz eta huetxe eh, ikusi dugu erugatzen bideoklipa. Baitatu zute? Bai. Denen maitatu zute? Bai. Nork, nork ez du maitatu. Zuko ez du maitatu? Uh, ez zenta um, bat zuten beti egiten dute uh, gauza bera. Beti musika bera gara duzu? Bai eta mugimenduak eta guzti. Maitatu dut zenta maite nuen uh, kantua. Animazioa initz bazen, initz dantzatzen ari Ezagutu duzute, eh, nor taldea? Be, baionako kolegioa eta... Ez, musika taldea. Zenpere? Ez. Lagun? Ez. Esnebeltza. Bai, esnebeltzak egin du go kantua. Zer da esnebeltza? Esnebeltza. Miska. eta baziren gazteak, bai. E, nungoak gazteak? Baiona! Baiona! Baiona zer, Baiona? Baionako kolegioan. Ez. Eh, Lizoan. Irurratxela joango ziste horten? Eh, bai. bai. Nor ez da joango, zaitik? Beha zento badira beti de burre. Ah bon? Egun guzian? Bai. Ah bon, kusei tuzuzuk? Bai. Eh, baina zun baita duz, de Deia beti hartzen dute dola biher edo horako gauza. Eba musika eta giroa lere. Nor maite du, maite du Euh, maite dut zen, han eh, badida animazioak eh, tikientzat tiki eta handientzat. Nork entzun du zer gertatu den mauleko iltegi batean? Esplosatua da. Yes. Eh, lodeak e, elori dira edo hautsi da. Uh, E jendeak hil dira? Jendeak ez dira hil. Be, hil dituzte animaleak beti bezala? Bai, baina Euh, laban batekin, eta eta kupatu dute e, euh, burua. jotan zuten animaleak. Bai, jotzen zituzten. Be, en fet, animaliak zi, uh, ziren ongi tretatuak, arduan ziren bizi edega handiak. Ta... Iltegietan animaliak hiltzen dira, gero joateko, ados Edo ongi hiltzen dira garbiki, edo lokatzen dira, horako zabait egiten da. Eta hor, ez dute bate hori egin, hiltzen zituzten, biziki gaizki. biziki min emanez. ez da normala, zenta ba, gupe zala dira, laire. Be, ez da normala, zenta animaliak uh, ba, sentsuak dira eta fen gora meti ditugu gu. Ez dira sentsuak. Be, errespetatu behar ditugu animaleak eta natura. Me, en fait, ez da uh, tema hortaz, me zerraitik galdetu gaituzu hori. Eh? Zerraitik ez? Zaki. Eta orduan, animaliak ongi tratatu behar il il, il, choses, deretsua bat dugu ere? des me, uh, jateko, bestenaz ez dugu izan jateko. Bestenaz, uh, aragiz, be ez dugu aragirik eta ez dugu izan. Eta ezin da bizi aragirik, jangabe? Uh, ba, ez. Maten ditu de protein. Be izaten alda kanzera. Eh, uh, janez. Ezina bizi aragirik jangabe. Bai, bai, bai. bai, doez. Ba, alda zenta baditugu, badugu urra eta beste gauzakoa. Ba, alda zenta jaten beste gau... Beste gauz batzu? Bai. Jaurta. Legumak. Eh, Fruituak. Fruituak. Barrezakit, bakizuten gaur Euskal Herriko itzulia abiatzen da. Eginan dute Euskal Herriko itzulia. Uh, eh, bakizuten nundik abiatzen dena? Bilbo. Eh, bilbotik. Uh, nola deitzen da uh, eh, nuen Salvador Hilda? Uh, ez hil, uh, me wala koa. Gure pele? Bai. Ez. Hori korrika zeinan urtean. Asiko da, etxe barrian. Ah, ba, ni, ni bat dut etxe berri bat. Ezagutzen dituzute, txerrindulariak? Bai. Nor? Uh, Ez dena, ez egu zaintuzunak? Kontador, Christopher Froome, uh, uh, gero ez euh, dakit Eta hor, Euskal Herriko itzulean uh, parte hartuko dutenak? Uh, Nei jokintena. Zuentzat zer da, zailena, bizikletan itea? Pedalatzea. gora euh, joaten dela, Egitea le petit cheval. Me zailena da badugunean euh, un gros crevé, zaila da piskabat zainzinatza. Zainzinatza.